الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنتوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وإن الله samilosnog samilosnog kad bi Allah svim svojim robovima darovao opskrbu u obilju oni bi se na zemlji osilili ali on daje smjerom on je oliko koliko hoće jer on dobro poznaje i vidi robove svoje on šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i raspostre blagoslov svoj. On je zaštitnik pravi i jedini dostan hvale. Jedno znamenje njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i živih bića koja je rasijao po njima. On je kada da ih sve sabere kada bude htio. Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koji ste zaradili, a on mnoge i oprosti. I vi mu na zemlji nećete moći umaći ne postoji osim Allaha, ni pomagač, ni zaštitnik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio neizmjernim blagodatima. Molim dragog Boga da nas počasti da se njegovih darova stalno sjećamo i da nikada ne zaboravimo da nam je dragi Allah dao sve što imamo. Salavat selam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj plementoj porodici, vrlim ashabima. Volim dragog Boga da svaki put kada se družimo sa hadisom Resulullaha sallallahu alih wasallam da produbljujemo svoju vjeru u dragog gospodara i da nastojimo se njemu približiti. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Mohamed posljednji Boži poslanik. Molim Allaha dragog da nam dadne korisno znanje i da nam dadne da se koristimo na najbolji mogući način onim čemu nas je on poučio. Draga braćo i sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. I kada ulema definiše ljudima kakvi su, kaže nemoj mi puno o sebi govoriti, hvaliti sebi ili kuditi. Samo mi pokaži u kojem si društvu, ja ću ti kazati kakav si to što sebe dovodimo u priliku da slušamo hadise Rasulullah sallallahu alaihi sallam da nas je Allah počastio da živimo u njegovo vrijeme mi bi onda odabrali njega, mi bi uz njega bili a znate da je cijena dženneta svjedočanstvo da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočanstvo da je Muhammed Boži poslanik i kada gledaš evo dane heftu jednu sedam dana koliko čovjek ima vremena da provede u društvu ovako u društvu Rasulullaha sallallahu alaihi u društvu njegovih hadisa. Prije par dana sam čuo i time želim da započnem druženje. Kaže jedan od hafiza hadisa, najvećih učenjaka u hadisu, kaže ako hoćeš da znaš ko, ko voli pejgambera sallallahu alaihi sallam, to je onaj ko puno na njega salavate donosi. A kaže puno salavata je minimalno 300 dnevno. Znači minimalno je da tri stotine puta doneseš salavat na Muhammeda sallallahu alaihi sallam da bi se računo da si od onih čije je srce vezano za Muhammeda sallallahu alaihi Jer svaki put kada doneseš salavat ti kažeš sallallahu, koga prvo spominješ Allaha. Sallallahu alaihi To je prva stvar i zamolio bih vas da pogotovo u ovim danima kada će nažalost mnoge loše stvari nekako se na površini pojaviti fa emme fe jedhebu Morska pjena koliko god da ima, ona ode. Wa emma ma nase fil ard. Ono što koristi ljudima ostane pod zemljom. nastojte da u svojoj intimi, dok hodate ulicu, možete tako robovati Allahu tako njemu odani biti. Da zaista budete od Allahovih odabranih ljudi u ovoj čarši. Ideš ulicom, donosiš salavate na poslanika. Vidiš ono što ne valja, kažeš gospodaru počasti me da ja uzmem za ruku ove ljude, da izađu iz ovoga, iz ovoga što ne valja. I subhanallah, možda je upravo u trenutku kako je to Hasan al-Basri govorio, kada ga pitaju, kaže zašto ideš na pijacu? Mašu uzode na pijacu i vidi ga da ništa ne kupi. I to je ona noćna mora svim prodavačima. Kad vidi čovjeka prolazi, a ništa ne kupi. Kaže, idem da spominjem Allaha tamo gdje ga ljudi ne spominju. Danas mi imamo taj, taj zadatak. Još jedna stvar, ovaj nas tekarija počastio jednim kuranskim ajetom وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Da Allah obimno daje ljudima na faku, obskrbu. Zaista bi oni na zemlji bili obijesti. I vi pogledajte, jedan od razloga što se srce udali od Allaha, ahu stagna, pomisli insan da mu Allah ne treba. U svakom ti, da sve na dunjaluku imaš, u svakom ti trenutku života treba gospodar. I vrijednost poslanika, svih poslanika je upravo u tome. Što su vezivali srca Allahovih robova za Allaha. Ne za sebe čak. Mi volimo azret Pegambera sallallahu alaihi wasallam, donosimo salavate na njega, ali on je imam svih poslanika koji su srca robova Allahovih vezali za, za Allah. I tu, tu jednu vrlo bitnu stvar hoću da kažem, jedne prilike u Egiptu, dok sam studirao, je jedan dobar sirijac, pa ima tamo slastičar. I meni je stvarno drago kad vidim poduzetnog čovjeka i mašala, ide mu, Allah dragi mu je otvorio onaj riznice, baš mu otvorio. To napoga je sa svih strana. On je hafiz Kur'ana. I dolazim ja njemu i kažem, bio vrijeme onaj obilježavanja vluda, ovako, njemu je radnja krcat. To, mislim, ne možeš da dođeš na red. Isto kod da se džaba dijeli. ja njemu kažem subhanallah ma Ebu Mazin Ebu Mazne da ti Allah dadne ovako da uvijek bude kada on meni ovaj ajet citira ovaj وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ da Allah obilno dadne kaj nemoj kenane da Allah čovjeka zaspije dunjalko čovjek bi šta postao obijesan Ima Allahovih robova koje, koje Allah počasti time možda da su u nekoj teškoj situaciji zato što Allah hoće da čuje njihov glas. A ima ljudi kojima Allah toliko dadne i zdravlje i imetak i sve. Na prvi pogled on je Allahov miljenik. Sve mu ide. Kaže kad meleki pitaju gospodara zašto je to tako kaže Allah neće ni glasa da mu čuje. Jer da ga zadesi bolest on bi rekao jarab da krene loše o imetku, on bi rekao, zbog čega? Zbog jarab, Neće Allah ni glasa da mu čuje. I zato, draga braća i sestre, ove dvije stvari imajte na umu. Imajte na umu u vremenu kada dođu, kada dođu iskušenje, kada moral, moral je nama, naš, naš zadnji rov koji ne smije pasti. I vi znate u ratu, zadnja linija ne smije da padne. Ako padne, nestali smo. Zadnja linija zaista muslimana i muslimanki u svakome vremenu je prvo nošenje la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i drugo naš moral. Ako nam se ubije moral i ako izgubimo moral, onda smo izgubili sami sebi. I druga stvar, ne znamo zašto Allah nama nešto u životu daje, zašto nam nešto uskrati. Subhanallah, kako je jedan alim počeo, kaže, gospodaru, nemoj nam uskratiti svoje darivanje zbog lošega stanja koje znaš da je u nama. Jer Allah je pravedan, Allah neće uskratiti. Gospodaru, nemoj da nam uskratiš svoje darivanje zbog lošeg hala u nama, zbog lošeg stanja. Čovjek kaže, ja sam učio do i učio s u redu, ali je se zapitao kakvo je tvoje srce bilo dok si učio do Gdje je bilo srce? S kim je bilo srce? Kako je bilo srce? I tu moramo te dvije stvari, ja bih vas zamolio, da malo ako Bog da razmišljate, jer je zaista puno je, puno je izazova na koje mi, mi svi zajedno trebamo dati odgovor. Na samom početku, kao što smo uvičajili, sjetit ćemo se Fatihom ili dobom mama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo, li dan lila il Došli smo do devetog, devetog poglavlja u knjizi o hajzu, o menstruaciji. Babu gasli demil mehid. Poglavlje pranje krvi menstruacije ili hajza. I vi znate, draga braće i sestre, da krv spada u teške nečistoće. I mora se otklanjati i sa odjeće. I ono kada govore, subhanallah, danas jedan od mojih kolega, profesora sa fakulteta, kaže, tako mi je lijepo anekdoti ispričao, kaže, ne zna insan čemu ima i u kome će provriti. Kaže, imao je komšiju jednog, ovo oko čistoće, tijela, mjesta, odijela. Znate kako ima u Mektobu, šta treba biti? Čisto? Tijelo, dijelo i mjesto klanjanja i kaže valjda je neki momak roker 14-15 godina u njegovoj mahali i on ono poselani se valjda sa njima i dok su bili momčići kaže njima haj brzo ko će mi uvjete za namaz reći kaže evo u pet maraka ne kupi sladoled zna i ni, ovi ne znaju, ono, djeca koja bi rekao trebala bi da znaju. Kad on kaže ovako stao ono mirno, kaže, da bude čisto tijelo, dijelo i mjesto klanja. Kaj <laughs> evo kaže, subhanallah. Ne zna insan. Dakle, krv, kao krv je nečista. Ona se mora otkloniti. E, ono što se može desiti čovjeku nekada kaže obavio sam namaz hafiza vidio sam onda da mi ima krvi na odjeći moram li ponoviti namaz to je jedna pitna, znaš pitaš se dozvoljeno je dozvoljeno je do jednoga dirhema to je otprilike veličina jedne malo veće marko u odnosu na marku našu malo jedna šir, širi krug to je ono preko čega se može prijeći najbolje da se otkloni ako se može a ako ne može čovjek vam vidi imao sam krvi toliko šta taj dio odjeće nije problematičan. Dakle, to je vrlo bitna stvar. Dešava nam se svima. Čovjeku bubuljca isturi, otvorimo se rana, desi se da mu se uprlja, vidi malo uprljanog, onaj, uprljanog svoje odjeće, pogotovo ako je svijetla, ako je to mala količina, zanemariva količina, nema potrebe da ponavljaš nama. Ako je to veća količina, vidiš već raširila se krv, onda ti nije bilo šta, čisto odijelo, odijelo u kojem si klanjao. Isto tako i sa mjestom na kojem ćeš klanjati, ona, i sa tijelu, naravno i na tijelu može biti ona može biti mitikr. E, ovaj hadis je 300, 307. hadis u hadiskoj zbirci mama Buhari. Hadesana Abdullah ibn Yusuf, prenio nam je Abdullah ibn Yusuf, kala ahberena Malik an Hisham an Fatimata binti al-Munzir, an Esma binti Abi Bakr. Prenio nam je Abdullah ibn Yusuf, rekao je, od Malika, od Hisham od Fatime, kćerke Munzira, od Esme, kćerke Abu Bekra. I danas sam jedna kolekcija pa ima curcu i dala ime Esma. Jedno od najljepših imena je Esma. I meni je jedno od najdražih imena zbog jednog detalja koji bih volio da znate iz života Resulullah sallallahu Prvo dijete koje se rodilo nakon hijđre Božijeg poslanika iz Mekke u Medinu je dijete koje je rodila ova Esma. I zanimljivo je da je to mali Abdullah ibn Zubir. Hazreti Esma kćerka je Bubekra i kada govori ne može se. Najveća prepreka, braćo i sestre, je u glavama i u dušama i u srcima. Kad se ta prepreka, kad se ta prepreka, ona je skloni, tako mi Allaha ne boje granica. Allah je tako dao. Dok, ako tebe ne poraze u glavi, ne poraze u srcu, ne poraze u duši, dokle god je tvoja duša plementa, ti ćeš naš da budeš sa plementim. Ako ti samom sebi tražiš opravdanje, tražiš neki drugi put, onda, onda ćeš zalutati. Hazreti Esma je bila osmi i deveti mjesec trudnoći. Oni od vas koji su išli na hađ znaju. Kako je problem otići iz neke do pećine gdje je Resulullah se sakrio sa, sebu Odu ljudi da vide tu pećinu. Ona je trudna u osmom mjesec trudnoći išla da pohizmeti svoga babu i Božijeg poslanika sallallahu. I danas kad gledaš koliko ja napora, truda ulažem, tako mi Allaha nismo prašina na nogama tih ljudi. Mi svi zajedno. osmi mjesec, rekla bi, ne mogu ja, e, mogu, ne do Bog izgubiti dijete. Kako? Ne, ne, ne. Spremi hranu i ode da ih izmeti Resulullah. Čak joj se jedno taj zaveždaj koji je nosila, pukneo i sad je bela, valja nositi više stvari, jel, kad nemaš zaveždaj. Uzima svo, dio svoje odjeće. Cijepa svoju odjeću da bi ona ponijela tu hranu i odnijela Božijem poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i svome babi Abu i nemojte, draga braćo i kad god vam fali neko sebi, kuranski je princip, Allah nas je naučio, la tu zeku enfusekum, nemojte sami sebe hvaliti, huwa a'lemu bi meni tako, Allah zna koji njega svijest. Nemoj mi govoriti, reći, klanjam u redu, to je tvoj problem. Što kaže moj problem? Allah je tvoj problem. Ne znaš je li ti Allah primio, ili meni ili tebi ili nam primio namaz. Kaj postim, to je tvoj problem. Ja idem u to je tvoj problem. Šta radiš za vjeru? Kom si lijepo o vjeri rekao? Kom si knjigu poklonio? Kom si kasetu dao? Kom si poslao koristan link? Kad si nekoga na džumu doveo? To je za vjeru, to je da radiš. Ovo je za tebe, učim Kur'an, u redu hafiz Kur'an, to je tvoj problem. Jel čuvaš Kur'an ili ne čuvaš Kur'an? Jel tako? Dakle, vrlo bitno, vrlo bitno mjerilo kada spominjemo Hazreti Esmu, jeste to prva stvar, draga braće i sestre Nemojmo, nemojmo gledat ovo što mi ovaj minimum koji ispunjavamo, elhamdulillah, Allah nas počasti, obavimo namaz, postimo, damo zekijat ako nas je Allah počasti i mjetkom. Onako pomažemo siromašni. I ovo ovdje što donosimo. Vidim, ide par ljudi i ne nosi ništa. Što je to? Ako treba da im posudim, pa će vrat kad se zaposli. Marka, marka, dvije marke, dvije marke. Kupi kilu brašna i donesi ovdje. Navikni sebe, pazi, navikni sebe psihološki, da ne smije proći hefta bez onoga da si dao sadaku. I molim Allah, Allahu dragi, ako mi otvoriš na faku, 365 dana je u tvojoj godini. Svaki dan ću dati sadaku. I sam kad imaš takvih 10.000, 100.000 ljudi, kad imaš takav milion, danas muslimana milijardu i 700 miliona, blizu milijardu i 700 miliona. Zamisli naš svakoga srca. Da ne gleda samo šta on radi, nego da gleda šta dobro ide prema drugim. Kaže, Enneha Toalet da je rekla Hazreti Esma, kćerka Ebu Bekra da je rekla. Subhanallah, jedna mu je kćerka Hanuma, Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasalam, Hazreti Iša. Druga mu je kćerka, kćerka Hazreti Esma. Zna neko čija je Hanuma ona bila? A, Zubira ibn Awama. U bitci na Bedru samo dvojica su imali konja. Jedan od njih dvojice je bio Zubeir, drugi je bio Mihdad. Zvali su ga vitez Božijeg poslanika sallallahu alaihi Bio je takav, takav ljudina, takav borac, takav, takav gazija da jedan od, jedan od deset kojima je obećan, obećan žene. Ali nagrada, subhanallah, nagrada kad se Esma porodila u Medini, prvo dijete, donijeli su Resulullahu sallallahu alaihi sallam to dijete. Resulullah je uzeo svojim ustima hurmu. Omekšao i dao Hazreti Abdullahu ibn Zubeir, to se zove tahnik. Jer kažu da je hurma i zato uz Ramazan, da nas Allah počasti da dočekamo Ramazan, prvo što treba pojesti je par hurmi. Kaže zašto? Zato što najprije ovaj šećer i ove hranjive substance iz hurme dolaze u krv, najbrže se provaruje. I čovjek ako uzme dvije, tri hurme, klanja namaz, već mi organizam malo, šta, ojačao se. I onda kad sjedne da jede, neće pretjerivati. Ako sjedne odmah da jede halše, halše, halše, do mozga ne dolazi šta? Da I onda ima problem. Onda mu teravija duga kaže hajmo skrat na osam, pa i ovih osam Boga mi oduljio fendija. Što? Zašto? Zato što nije postupio po sunnetu. Taj Abdullah, o njemu sam ispričao priču, hoću opet da ispričam. Ovaj Abdullah je bio peti halifa. Kažu za Omera ibn Abdulaziza da je peti halifa. Ne, ovaj Abdullah je čija je majka izmetla Resulullah ako trudna žena, on je peti halifa. I to je većina islamskih učenjaka kažu da jeste. Iza Hazreti Ali radijallahu anhu, Hasan i Hussein bilo je problema i njih dvojica, već znate kako je bilo. Tolika je pritisak Emevija bio da je Hazreti na Hasan odrekao se vlasti samo da sačuva krv muslimansku. Abdullah ibn Zubair izabran za halifu Mekki i Medini. Ali šta hoću da vam kažem? Prije nego što je izabran za halifu, Gledajte ljudi, karakter. Gledajte karakter ljudi oko vas. Ako su sitničari, ako su zaježljivi, ako, ako pravi probleme oko bezveznih stvari. Problem je njegovog njenog karaktera. Mali Abdullah igra se sa djecom. Na ulici se igra, dječak. Kaže, ne ilazi Hazreti Omer, svi pobjegnu. Samo ostane Abdullah. 8-9 godina dječak. Kaže Omer, kaže, što ti nisi pobjegu kaže njemu, dječak, zamisli si dječak, moramo učiti komunikacije između nas i naše djece. Ne smije to biti ono autoritativno, ja kažem ti slušaš. Ne, moram te saslušati. Kaže Hazreti Omer njemu, kaže, svi su pobjegli što ti nisi pobjegu. Spanala sluša ovog odgovora. Kaže, Omere, ja nisam uradio ništa loše da, da pobjegnem. Šta ću? Igruo sam. A kaže, ovaj put je dovoljno širok pa s koje god hoćeš strane možeš i proći. Zamisli halif što reći. u čovjeku u državi, širok ti put, kad Hazreti Omer ga je potapšao i pomilovao po glavi, kaže ti ćeš biti veliki čovjek i bio je veliki čovjek. Bio je halifa musliman. I nemojte, ako išta muslimani i muslimanke moraju naučiti, nemojmo naučiti svoju djecu da trpe poniženje ni od koga. Jer ako trpe poniženje od svojih roditelja, trpće i od ljudi u društvu. On mora biti on mora biti sposoban i jak da kaže ne, to je zulum, to je nepravda. Ja neću da šutim. Kaže, pitala je neka žena Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem fa kalet ja Rasulallah رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع الله poslaniće ako jednu od nas žena njena odjeća bude zaprljana krvlju od menstruacije, od hajza, kako da, šta da čini? Fakala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, tada je Rasulullah sallallahu alaihi sallam rekao Ida asabe thawbe ihda kunne dem, ako odjeću neki od vas, na odjeću neki od vas dođe krv, minal hajdati od menstruacije, fel takrushu thumme li bima in Šta će urad? Uzet će taj dio odjeće. Kaže prstom će vodu sipat i prstom će ono ribat. Zašto? Da nestane krv jer je krv teško otkloniva? Onda će kada to izriba posut krv, posut vodom da ode skroz. Čak kažu ne smije tako nakon toga ostane ona kao mrlja. Kao od, odšla je nečistoća ali vidi se da je nekada bila krv. Kaže, zatim će oprati vodom i onda će klanjati u, u, toj, u toj odjeći. Znači šta je procedura? Procedura imam dio odjeće koje ne mogu da stavim na pranje. Uzimam taj dio odjeće, stavljam pod vodu i svojim noktom, prstom ili rivanjem šta radim, skidam to. Kada sam skinuo, još zalijem jednom vodom da voda da voda odnese ono nečistoće što je na tu, zatim se odjeća, odjeća smatra, smatra čisto. Zaista, ovo je, ovo je jedna smjernica koju je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam dao nam. Hvala Allah, mi smo danas u prilici, pogotovo vi mlađi. Nemojte da nam se majke žale. Kaže, čim je nešto prljavo, on baci i gotovo, jel tako? Mi danas imamo mašine, baciš i majka se time onaj. Ne, moramo pa moramo. Boži poslanik je rekao i na rijeci, kad, na rijeci koja teče, ima pretjerivanje ako trošiš vodu nepotrebno. I pogledajte da nas ima ljudi koji umiru, koji umiru Vodu treba čuvati. Zato Resulullah kaže šta? Na taj način očisti, zatim poli vodom i riješio se ono, i riješio se ono što je, što je nečisto. Prije nego što onaj završimo sa večerašnjim druženjem, zamolio bih vas jer mjesec Ramazan, alhamdulillah, ne, ne, dijele, ne nas više od njega ni mjesec, nego hvala Allahu sedmice i dan. Vrlo bitno je da se već počnemo pripremati jednu stvar bih vas zamolio, sada razmišljajte, razmišljajte o tome. Ashabi Resulullah s.a.v. kažu, prije nego što bi nastupio mjesec Ramazan, mi bi na papir sebi stavili, zapisali bi sebi najznačajnije stvari koje su nam bitne u životu. I kada dođe prva večer Ramazana, to je večer uoč prvog dana Ramazana, od te večeri do zadnje večeri, mi bi Allahu stalno učili dovu, odrediti prioritete sebi u životu. Da ti Allah dadne neke stvari koje su tebi bitne u životu. Da zamoliš njega, gospodar, ako ovo dobro za mene dadni, pomozi mi da završim školu, da se zaposlim, da se oženim, da se uda. Znači sve, stavi te stvari, da, da upadnem u lijepo društvo. Stavi te stvari. Pripremajte svoje, svoje dove za Ramazan. I kažu ashabi, tako nam Allaha, ne bi došao sljedeći Ramazan da nam Allah te dove ne bi, ne bi uslišio sad počnite pripremati svoje dove. To je prvi, prvi korak. Nemoj. I, moja molba, moja, učite dobu za svoje vršnjake. Učite dobu, Allah će nas možda pitati jesmo mi sa njima radili. I ja, i vi, i pet, i deset. Neka u dovama bude između ostalog da ja povedem ljude prema dobru. Da ljudi svoje roditelje poštuju. Da budu na namazu. Da ako Bog da kad im mi dženazu klanjamo, da to ne bude jedini namaz koji je u životu klanjan u njihovom prisutu i završit ću s jednim detaljem. Mene je pogodio strašno. U jednom neću spomljati u kojem je gradu, ako neko naiće ljudi na to. Subhanallah, išao sam, otvor je džamije na sjeveru Bosni. Imao predavanje u oči otvora. I završavam predavanje, imam, govori, govorio sam o značaju kad čovjek sebe dadne za džamiju. Kaže, mi smo ovoj džaniji dali ime Bakira jezina. To je dječak koji je u 11. godini života preselio na Ahiret radeći na njivi sa svojim babom. Prvi 20 maraka koji su došli za džamiju dao je taj dječak koji je mu jezin u ovoj džamiji. I po njemu su dali, sam sin sa naježi, po njemu su dali ime tom dječaku. Živjet će taj dječak radi svog odnosa prema džamiju u 11. godini života. Dokle god se tu Allah veličao u toj džami. Ali šta mi je još imam kazao? taj dječak je prije 12 godina, isto u 11. godini života, za vrijeme agresije izgubio brata. Otac i majka imali su isto sina Bakira, koji je u 11. godini života preselio oko šehid od granate agresorske Izgubili su sina u 11. godini tokom agresije, dobili sina nakon toga i dali mu opet ime Bakir. I Allah je da to dijete poživi isto do koje godine? Do 11. godine života. Ima li neko ovdje 11 godina? Šta smo mi dobili? Šta smo mi uradili? U 11. godini života dijete je preselilo. Ja zaista molim Allaha drago da pripremimo svoje dove. Posebno da u tim dovama bude ako Bog da nešto gdje ćemo spominjati svoje vršnjake, ljude oko nas, da nas Allah se uputi, da nas sačuva, pogotovo draga braćo i sestre, ne možemo ako ne krenimo svi zajedno. dolazi vrijeme, dolazi vrijeme kada ćemo zaista morati dati Allahu dragom odgovor. Slobodni smo bili da zovemo, da upučujemo da, da ljude savjetujemo. Zašto to nismo radili? Na tebi je obaveza. Na meni je obaveza. Nemojmo, dajte jednom da se prenemo više. Moramo početi raditi. Ako mi ne budemo radili, svi zajedno. To je moje i tvoje društvo. To su moja i tvoja braća i sestre. Kako ću sutra Allah dati odgovor? Ovaj mali u 11. godini života gospodaru moj. zavisi to tog malog bošnju koji u 11. godini radi. Danas u 31. neki se žele ne mogu da nađe posla. Jer to što ne mogu da nađe posla razlog da ništa ne radi. Pa raču džaba ako treba. Pomagat ću ljudima, ću bilo šta samo da budem korista. Da ne budem na teretu ljudi. Draga braće, imajte to vidu. Ja molim Allah dragog da nam otvori, da na taj način posmatramo našu stvarnost. Inače, inače ćemo imati ozbiljnih problema. Najprije, zbog odgovornosti pred gospodarom, pripremate ako Bog da, pripremate svoje dove ako Bog da za Ramazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te milost tvoju, ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodar naš, molimo te primi naša dobra djela. Gospodar naš, nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naše ovo večerašnje dobro djelo od sviju primiš. Molimo te najvećim imenom tvojim počasti naš džendetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš, sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje približava vatri. Počasti nas, gospodar, da zovemo na tvoj put. Gospodar, počasti naše jezike da tebe spominju. Gospodaru naš, počasti naša srca da se tebe sjećaju. Gospodar naš, počasti naše duše da budu čiste. Najvećim te imenom molimo počasti nas sve da imamo uspjeha na oba svijeta. Najvećim te imenom molimo gospodar počasti nas ženetom i svakim djelom koje približava žene. Gospodar naš podari našim studentima i studenticama uspjeha u njihovim ispitima. Gospodar naš molimo te pomozi muslimanskim porodcama da se formiraju. Najvećim te imenom molimo da mi u tome dobra djela imamo. Oprosti nama roditeljima našima, braći, sestrama i prisutnim i odsutnim. Najvećim te imenom molimo gospodar počasti nas da nikome, nikoga od tvojih robova ne mrzimo. Počasti nas da budemo od onih koji vole robove tvoje i tebi ih zovu. Subhane rabbika rabbil izzati amma jesifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.